növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Ammar ibn Yasir radiyallahu anhdur. İslamı ilk əvvəl qəbul etmiş, Bədirdə iştirak etmiş sahabələrdəndir. Müşriklər Ammarın ata-anasını onun gözü qabağında işgəncə ilə öldürmüşlər. Bu əsnada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından keçib onlara Səbr edin ey Yasir ailəsi. Həqiqətən də sizin yeriniz cənnətdir demişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Ammarın anası Sumeyyə radiyallahu anhə Allah yolunda ilk şəhid olan müsəlmandır. Həmin vaxt müşriklər Ammara o qədər işgəncələr verirlər ki, axırda o küfür söz danışır. Lakin Allah onun qəlbinin imanla dolu olduğuna görə onu bağışlayır və onun barəsində bu ayəni nazil edir. Mən kəfərə billahi min ba'di imanihi illə mən ukrihə və qalbuhu mutmainnun bil iman. Vələkin mən şərəhə bil kufri sadrən fəaleyhim qadabun min Allahi və ləhum azəbun azim. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə atsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Bu sahabənin də fəziləti barədə neçə-neçə hadislər varid olmuşdur. Həmin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim Ammara ədavət bəsləsə, Allah ona ədavət bəslər. Ha belə kim ona nifrət etsə, Allah ona nifrət edər. O həmçinin demişdir, cənnət üç nəfər üçün darıxır. Əli ibn Əbi Talib, Ammar ibn Yasir və Salman Farisi. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, onu tərifləyib demişdir, Ammarın içi xittəyədək imanla doludur. Həmçinin Ayşə radiyallahu anh, onu tərif edib demişdir. Ammara nə vaxt iki şeydən birini seçmək təklif edilmişsə, o doğru olanı seçmişdir. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Əlqəmə Şama gəlir və məscidə daxil olub Allahım, mənə əməli salih bir həmsöhbət yetir, deyir. Sonra da gedib Əbu Dərdanın yanında oturur. Hə, bilmir ki, bu sahabədir. Biraz söhbət edəndən sonra ona aydın olur ki, bu Əbu Dərdadır. Radiyallahu anh. Əbu Dərda ondan Kimlerden sen diye sorur. Alkama çufeliyen diye cevap verir. Ebu Der'de soruşur. Meğer Allah'ın öz peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin haifiyle şeytandan koruduğu kimse sizin aranızda değil mi? Bunu deyende Ebu Derda radıyallahu anh Ammar'ı nəzərlət durdu. Alqama elədir, deyir. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə döyüşlərin hamısında iştirak edir. Və nəhayət 93 yaşında Saffeyində şəhid olur. 93 yaşında döyüşə qatılmaq bilirsiniz nə deməkdir? Qardaşlar. Döyüş qabağı Ammar radiyallahu anh bir qab süd gətizdirib, ondan içir və deyir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini işitmişəm sənin bu dünyada içəcəyin son şey süd olacaq. Bunu deyəndən sonra o döyüşə atıldı və elə həmin gündə şəhid oldu. Son içdiyi də elə süd oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi İkrimə rahiməhullah rəvayət edir ki, bir dəfə İbn Abbas radiyallahu anh mənə və oğlu Əliyə dedi. Abu Səid el-Xudrinin yanına gedin və rəvayət etdiyi hədislərə qulaq asın. Biz gedib gördük ki, Əbu Səid bağda işləyir. O bizi görən kimi üst geyimini götürüb ona büründü. Sonra bizə hədis danışmağa başladı. Nəhayət, məscidin tikilməsini xatırladıqda, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məscidinin tikilməsini xatırladıqda dedi, biz kərpicləri bir-bir götürüb daşıyırdıq. Ammar isə 2-2 götürürdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Ammarın canfəşanlığını görəndə ona yaxınlaşdı. Və onun üstündəki toz torpağı çırpa-çırpa dedi. Yazıq Ammar, onu təcavüzkər bir dəstə öldürəcəkdir. Ammar onları cənnətə, onlar isə onu cəhənnəmə çağıracaqlar. Abu Səid radiyallahu anh dedi, Ammar bu sözləri eşidəndə sadəcə dedi, mən o fitnədən Allaha sığınıram. Radiyallahu anhə.